Ebe, orduan, eh, aurten uh, biarritz lausuli eginen dugu, biarritzen, eta zertako, biarritzen bada Euskal Ra eta Euskaldun uh, kultur uh, bat, eta da aukera bat, uh, arten edo berriak uh, ikusteko izanen dira bost Paladak, uh, eh, artistarekin. Eh, bai antzerkia, bai musika, uh, argazkiak eta zigorekin, eta dantza ere uh, Biarritz kultureko Miguel Etxeniken adirazpenekin, abiatuko dugu gaurkoan gure kultura tala, entzun baitu zuen. Biarritz laus hori festivala, laizter izango baitugu miarritzen. Atzo berean, aurkezpena egin zuten, aurtengo edizioaren inguruko nondik norakoak eskaini zizkiguten, eta erranen dugu, ba edizio berri honetan, arte dramaren eskutik, adibidez ozkaio antzerke ikusteko aukera izanen dugula, etxoen kasa konpainaren aldetik izpiliku sasigibelean gordeturik ziranok lisibaren usainon emanda zuen antzerkia ikusteko aukera izanen da, eta zigorrez izelkariaren aldetik berriz, e, eh, belobun arrakasta handia duen eh, erakusketaren osagarri, mediatekan duen argazki erakusketarekin proposatuko du solasaldi bat ere. Eta musikaren aldetik, amorantek bere diska berri aurkeztuko badu, dantzaren aldetik, entzun duzue, misel dantzari eta koreografoak, bere lan berria duela oholtzaratuko lekeitioak izenekoa. Balekeitioak izenburupeko lanaren inguruko setasunak bilduko ditugu gaur, Sorkuntza berri honetarako Misel Tejek Mikel Laboaren lekeitioak izenburupean bildutako musika esperimental batzuk hartu baititu oinarritzat. Aspaldiko ametsa betez, Bai, aspaldiko amets bat, uh, nerabe naizenetik musika horiek entzuten ditut, eta NSD azken hamar urte horietan izan da zerbait short, sortaraztia musika horiekin. Musika horiek ez dira bizik ezautuak, gehienetan ez dira osoki entzuten, biziki zaila da, hola dena osoki, eta oiua, garasia, hobeki obe, erraiteko, garasia nausida eh, pieza horietan eta eh, oiu hori biziki altsua da eta ez nuen atsemaiten uh, enebidea uh, eh, oiu banankin distantzia zerbait kreatu behar nuela baina beti oiu horrek harrapatzen ninduen eta zori gaitzez hain niz urtez egon naiz ola, musika horren ondodik baina sartu gabe eta Orduan, eh, entxigo hainitz, eh, eginak eh, nituen az, amar urte horietan. Eta azken mementoan, azken finan bortxatuan nintzen dena ustia, zen bezala, da berriz lanari lotzen nintzen eta berriz uh, esperantzarekin zerbait esortuko nuela, eta azkenian ean ez ez. Eta duela guti, duela hilabite zonbertzuk, uh, bon, ide bai, atea, ene ustuko, eh, lehio bat, erdi edik zen, eta sartu nahi hortan eta behar ba, uh, ene, eh, bai, mm, ondorio bat da, ene bilak, mm, fen, eh, bilaketaren ondorio bat da, eta bertigo hainitz senditu dutan, uh, senditu dut hortan, bertigo eta edako ere uh, placer handi bat. Placer handi bat, ez bakarrik hil uh, buru baten betetzeko, uh, ez hori bakarrik, baina bon, sartu naiz bere munduan eta naiz eta bere mundua den eta biziki konplexua, baina ene bidea egin dut hortan ere. E, Azkenaldian ikusi izan dira lan batzuk Mikel eh, Laboaren Laboaren omenez eginak edo Mikel Laboaren lan batetik abiatutak. Zuk hemen eh, lekeitoak lan honekin Mikel Laboaren unibertsoa eskaini baino Mikel Laboak egin zuen bidea oinarri hartuta zure barrenak ustu nahi izan dituzu? Bai, uh, pieza hori ez da omen bat. Eh? Hori eh, argi eta garbi egan behar dut, ez da izanen. Uh, enetako da lan araketa bat, dantza garaikidea bali, baliatuz. orduan, ahal bezen bat sakonki sartu naiz eh, mundu hortan, bere inuri eta uh, eta egan behar dut uh, zaila izan dela enetako, baina musika horren funtsian sartu, uh, osoki sartu uh, nahi nuen, eta hortako bidea zaila izan, izan da ere. emozioak dituzu gehien bat taula gainera ekarri, esan duzu ez dela lan abstraktuala ere, ez? Ah, bai, uh, orduan, distantzia bat hartu behar nuen musika horrekin, hori xeur, beste naz, uh, eh, ne dantza biziki apalazen. Uh, eh, nola biziki indartsua den oi hori, orduan, ez zen posible, en berean izaitia dantzarekin. Orduan, beste, beste gauza bat kondatu behar nuen ene dantzarekin. Eta, enetako, abstrakzioa ez da ikusi behar abstrakzio huts bat. Abstrakzioa bainan, nola egan, egoekin. Nik egiten dut, ene lana hortan hori laritzen dela. Uh, abstrakzio tan, bainan sustraietan ere. Eta badirudi paradox bat badela bien artean, baina enetako ez. Biak eh, juntaturik dira abstrakzioa alde batetik, idazkera eh, arloan, eta gero egoak, sustraiak, ere, zenta hortaz erikatzen da. Lekeitioak albumetik, ze piezak ekarriko dituzu? Bai, orduan ez ditut pieza guziak hartuko, eh, orduan bost hartu, hautatu ditut, lehena, eh, hori da piezaren arabera, eh? lehena da uh, bigarrena da itxasua eta lehoga, irugarrena txeroki, laugarrena gernika, eta bukatzen dut eh, dialektikaren laudiorerikin uh, eh, Bertol Bresten eh, idatziari buruz. Zergatik pieza horiek? Zergatik pieza horiek, koherentzia bat atseman dut bost piezen uh, egin artean, oiua badelako, eta e, bost hoietan oioa hor baita, eta bestetan ez nuen maiten, baina ez dut uh, eh, ahantzten, batut beti gogo bat, pieza guziak muntatzia egun batez. Baina behar bat taldeka. Bilaketa hortan bi muturrak ikusiko ditugu? eh, oiua eta esperantza askatasuna? Bai, eh, orduan, eh, Mikel Laboaren oiua agertzen da bere potentzia, bere indarguziarekin. Eta ni beste oiu mota, mota bat eh, edatzen dut, zabaltzen dut. Barne oiu bat, eh, ditzen dut, ene, ene orduan ez da... Ez da hola zabaldua publikoari buruz, baina hor da eta senditzen da. Senditzen da. Eta, uh, zenta, uh, ba, ez da antzi behar idazkera biti abstrakzioan oinaritzen dela ere. Eta orduan oiua ez da agertzen bere, bere bortizkeriarekin. Baina hor da, hor da. Taula, gainan zu ikusiko zaitugu, zu izango zara dantzari bakarra, eta taula gainean eginen duzun azken lana ere bada? Bai, eh, dantzari gisa, bon, adina hor da. Orduan, uh, bai, enetako, uh, ikuskizun horrek ilan, bon, ene, azken lana dantzari gisa, eta horrek erran nahi du, bon, ene bidea egin dutala, dantzari gisa, baina segituko dutala, uh, koreografo gisa ere, baditut, uh, bai, uh, xede batzuk uh, oraino, bai. Kamisel Tege dantzari eta koreografoaren adirazpen hauekin gelditzen gara eta gogoan hartu eh? lekeitioak izeneko obra ikusi nahi baduzue martxoaren ogoita lauan itzordu izango duzuela miarritzeko kolesioan larun batean beraz iuntzeko sortzi terdietan. Eta biarriz lausori festivalaren inguruko argibide guztiak ukaiteko jakin webune bat ere badela webikoitzero aldiz puntu biarritz marratxoakultur.com hain zuzen. Cultur Alea. Ba, gure gaurko kultura talarekin eh, segituz, zoiana lekuna irundarraren ezagutzeko tarte bat hartu nahiko genuke. Orain, astelenean hasi genuena, orain bururatuko dugu, eta ainara maia gure eh, laguntzaileak eh, egindako elkarrizketaren, bigarren pasartea entzungo du, joiana lekuna kantariaren ezagutzeko, bat arte hartu dezagun beraz bere Ainara maia. Bueno, kantuaz gain, antzezkean ere bazabiltza, eta ibigizara ez? Bai. E, bi mila bostean adibidez, Molly Bloom makun baten ospegiak antzeki lana aurkeztu zenuten. Mm -hmm. E, donostian hori, bueno, bueno, izan zen e, Ulises liburua, bueno, itzuli zuen... E, esango dut ba, Xabier Olarrak. <laughs> Itzultzaiak. Bai. Eta, bueno, ba, zuek emantzen dioten alako, bueno, bueno, hartu zanuten zati bat, ez, Molly Blumen eh, hola, hartu zen zuk, zuk, eta beste, beste bai, biren. Eta beste egintzen... aktoresak, bai. Mm -hmm. Bai, e, bai agerre teatroaren eskutik izan zen. Mhm. Agerre teatroan e, maite agirrek zuzendu zuen em, lan hau, antzaz lan hau, e, 2000 izan zen, ez 2000 eta bostean, bai. Oi, bai, bai, bai, bai, bai 2000 eta ama bostean, bai, iru urte. E, bai, hori izan da antzeslanetako bat, eta bai, hiru aktoresan artean, ba, emakume nolabait Molly Bloom da Ulise eleberriaren azken kapitulua, eta monologo bat da, baina e, kasu honetan maite agirrek erabaki zuen egitea ba, emakume baten mm, barne monologo hori, bakarrizketa hori, ba, hiru emakumen artean ematea, ez? Hiru emakume gainera gure artean oso ezberdinak, baina, bueno, bakoitza gure grinekin eta gure, ba, bueno, Molly Bloom hiru emakumen artean eman genuen. Eta oso berezia izan zen, bai. E, koldo Michelenan izan zen, berezia ze, bueno, ba, antzeslan hain zuzen ere, em, sortu zen mm, antzeslanean egiteko enkarua ba, e, kulturatik bertatik etorri izan, ba, hain zuzen ere laguntzeko e, Ulises eleberria e, lehenengoz euskeratu, e, izana, ez? Eta beno, ba, liburuaren e, itzulpen horren e, aurkezpena laguntzeko etorri izan enkargo hori, agerreteatro mm. hori egin zitzaion enkargori, hori eta mm. bueno, agerreteatroak Maitek, Maita Agirrek aurke, bueno, aukeratu gintu zen e, hiru aktoresa eta eta lan asko <laughs> egin ondore antxe, aurkeztu genuen eh, beste mm, zenbait okitan ere mandugu adibidez ean, e, bueno, bakizu el, olerki gintzan zelako tradizio, bueno, olerki zera, e, topaketetan zelako... Poesiaen eta bai. Hori da, olako tradizio bat badagoan, eta horren arira, ez une horretan bertan, eta ez topaketa horietan, baina, bueno, e, ba, pixka bat horren arira baita ere, edo giro horretan bertan, ba, ea, eatik deitu gintuzten, iruñan ere ibili ginen, eta gero oso bereza izan zen, begira, e, Molly Bloom, bueno, Euluises e, eleberria dela eta, ba, bertan, bertako protagonista Bloom jauna, e, bueno, pues, da Bloomsday eguna pues, Irlandan eta munduko toki askotan oso egun berezia da. Zer leberria hain zuzen ere, bueno, pues, egun batetan gentatzen da, ez? Eta, bueno, pues, egun horretan egiten da pixka bat leberriak Dublinen egiten duen, hasieratik bukaraino egiten duen e, ibilbidea eta jende, ba, bueno, pues, giro bueno, leberriaren eh, oso zale den jende askok parte hartzen du, eta irakurketak egiten dituzte, mhm. eta horrela. Eta, eh, bueno, egin zuten Bloomsday lehenengoz 2008an, eh, ba, beno, pues, donostian. Eta parte hartu genuen, noski, mm, baina arratsaldera arratsalde bukaeran edo eh, Victoria Eugeneko klub aretoan gure emanaldia eman genuen. Mhm. Eta oso berezia izan zen hori ere. Mm Bai antzerkiak Ba, gauz asko eman dizkit. Zartzen duztu? Izugarri. <laughs> bai, oso mm, ez dakit, berezia da niretzako antzerkia. E, berez, estenatokia ere maite dudan zerbait da, e, kantutik ezagutzen nuen lehen, bai. eta azken laurtetan, ba, antzerkiaren testu inguruan ere ezagutu dut, beste zeharo desberdina den beste beste bizipen bat da, ez? E, abestera ateratzea edo edo edo antzeslan batean parte hartzea eta, bueno, esan behar daukat e, ez dakit nola esan. Ba, bizitzan bi motore garrantzitsu ditu dala, bai antzerkia eta bai e, kantua. Ados, ba, plazez bat, zuri elkahezketatzea eta ba, beste bat, ate? Baskertzen ditugu Ainara Maia eta Oiana Lekuona eta hortan muratuko dugu garkoan gure emankizuna. Nere aldetik besterik ezentzule nahi duzun arte. Aio. Aurretikan dituzula Gorputz karro zarbaten gainean Mundu guztiak zurekin Nabaitu du otzikara bere bihotzean Berotu zaizkigu gure herraiak Sinistu ezinietik iesi Gorputzarrean indar bat Fremaita Xumbideak Tirozak Arrak Astu arrazi Ez Ez etxi Gure Adekubizitza Goizeko Eguzki gorria Gure Etsaropen Zure bizitza burrukatu beti Giza eskubidearen bila Maitasun hartu gaz zure gidari Izan dituzu bidean estropotzu mila bakezalen gidari handia askatu nahi zure hanai beltzak gaizkilean hatzaparretan gorbut aurkitzen dira be zure maitasunezko ametsak gure adeku bizitza goizeko eguzki gorriak gure itxaropen aurkitu duzu pakea Iliozik lortu askatasuna Azkenik zabaldurikan zuretzat Eguzkia begiz ikusko dezun eguna Oroi zaitez hemen gelditzen geran Zurean anai behartxu guztiaz Askatzeko behingoz eta betiko Gizona gogor loturik dauzkaten kate gizugarriak Ez, ez etxi gure ameku bizitza Goizeko eguzki gorria gure itxaropen, do sul.